biziki zabala da, eta uh, pixka bat e, gauz desberdin hainitz begiratu behar dira. Laborantza mundua begiratu behar da. Nola jendeak bizitzen diren, nola er, erabiltzen dugun toki guziek, nola e, bizitzen giren gure, gure etxean, gure irrian, nun lan egiten ari giren eta zein, zein zerbitzuak erabiltzen ditugun. Erritarrak ingurumena etxe bizitzak eta ekonomia nola uztartu, gai hori aztertzen dugu hilabete untan Euskal Edabideetan. Eta Euskal Iratiekin joan gira arkitekto baten ikusterat, bere ikuspegiaren biltzerat, hau dugu Iñaki Noblia, kanbondan eta befuntsian berak lehen lehenik pundu horiek lehenesten ditu, lau pundu horiek, egan nahi du erritarrak, esebizitzak ingurumena eta ekonomia, eta gogo eta orokoa pundu horietan oinagitu behar litaikela, erriten dauku. Bai, horren or, gainean mitzatu behar da. Dede ustez, uh, orain, orain txe, eh, eh, begiratzen bali madugu zerbait iparaldearen dako, hortaz mintzatzu behar da. Zer egiten dugu hiru puntu horiekin. Ekonomia, jendeek eta mm, ingurumena. Eta zer egiten dugu, hautatu behar da. Hautatu behar da, eta denek hautatu behar dute. Eta gero, haute txek, normalki segitu beharko dute. Haute txek, egin beharko dute bide hori. Eta hortaz mintzatu behar da, eta hortaz zer, zerbait hautatu behar da. E, euh, zer egiten dugu, zen dako segitzen bat dugu, edo, edo, kaso gehiago egin ba-, nahi bali badugu euh, ingurumen menaren gainean. Eta gauz hainitz, egiten alditugu horren gainean. Mhm. Eta jendeen gainean ere. Egun, euh, bizi badugun um, modua untsa da, ekonomiaren dako, ek, e, ekonomia ingurian segitzen dugu biziki untsa da. Baina orain, barakiku, e, e, zerbait kambiatu behar dugula, pondu azkarri horietan, barakiku hori kambiatu behar dugula, orduan, gure mm, bizi modua segitu beharko du orain, eta hor, be, kambiatuko du. Kambiatu, kambiatuko du, ez, gira bat ere hola egoten ahal. Mm. Nik, idei batzuk bat ditut, baina ez da hori, mm, ez da ez da horren gainean hasi behar. Hasi behar da lehenik uh, e, nun joiten gira eta hautatu behar da. Horeiko modeloa Euskal hartzen bani bat dugu badakigu eh, zer den eh, arazo, nunden lana, eh, gehien bat, badakigu hainitzek, osalbu Sibiruan eta amiku zen uh, pixka bat uh, kostaletik aski urrun dira naiz eta zonbeitzuk bidea egiten duten. Eh? Polo ekonomikoak badira amiku zen eta adibidez um, uh, hainitzek gero egiten dute bidea. Modeloa, oraikoa nola da zuretako modelo hori? Bai, hori da jendeak bizitzen dira pixka bat barnean, eta gero uh, eh, joaiten gira dira lan egitera baionara edo kostaldean, eta auto hartzen dute egunero, eta kilometro hainitz egiten dituzte, hola da modelua, baina nire ustez beste modu batetan egiten aldugu, orain txe hori ez dugu ezagutzen, ez da hemen. Ez da zergatik ez da, zenta jenden buruetan eh, ez baita pentsatzen eh, beste modelo bat posible litaikela? Bai, uh, aniz hori hortarako da, bai. Orduan, uh, segitzen dugu uh, betiko modua. Ta, uh, ola zen lehen eta gero ben, ba, pixka bat mugitzen da beti. Ben. Beti pentsatzen dugu be, ba, kostaldean obekiagoa dela, orduan lan antsekatzen dugu. Antsekatzen dugu orduan an dena mugitzen da, han gauz guziak pasatzen dira, eta gero barneko errietan ba, ez da gehiago ezer pasatzen, zen, eta beti angira. gira baina uh, gauzak uh, itzultzen alditugu, baina hautatu behar da hori, eta hautatu behar dugu hemen bizia egitea. Eta hemen bizia pasatzea ere, eta hemen gauzak uh, ere guretako, eta gauz onak behar ditugu ere kalitate hon on batekin. Eta deia, deia ikusten alditugu uh, batzutan gauz batzuk petit teatro de, de bezala haiek egiten dute enblusokoak dira eta eh, egiten dute lan biziki biziki biziki hon bat eta hemen dira eta konten dira hemen izaitea barnean izaitea eta be, eh, eh, hemen go jenderi uh, zerbait olako zerbait emaitea eta ez gira beti uh, miarritzera joan behar haien ikustera uh, pasatzen dira Donapalgun, uh, Luxon, pasatzen aldira Kambon, Jemperen, herritarrak etxe bizitza, ingurumena eta ekonomia nola ustartu. Elkarlanaren baitan, Euskal Edabideok lojalde antolaketaren kojopiloa aztertu dugu. Gai hori johatzen ari gira, Iñaki Noblia kanboak arkitektuarekin. Egan nahi Euskal Elkargoa sortu dena, eh? dola bi urte kasik orain, eh, antolaketaz okupatzen da. Zuk baituzu ez da hortan gelitu behar egan duzu, ba, ala ere, da entzule entzat, zure ideiak litaizke, Be, duela mende erdi bat bezala, berrogoita maurte bezala, izan be, edo oai bezala izan Siberuan edo amiku zen, azkartu eh, polo ekonomikoak urbil atxikiz eh, bizitegiak eta jendeen bizia. Ba, bai hori da, eh, polo ekonomiko berri batzuk ateratu behar dira, eta hola, uh, jendeen inguruan izanen da, dena ukanen dugu hemen gure inguruan, eta auto... Autoa hartu gabe edo pixka, edo pixka bat bakarrik edo gutxienez uh, ez egunero mm -hmm. ez egunero lanera joiteko hori hori hori untsa izan uh, eh, daiteke Gero, eh, hartzen bali badugu autoa joiteko, uh, takit bada, bada zerbait pasatzen da, edo ondartzara joiteko, edo mendira joiteko. Bikain hori, ez da problema bat. Hori segituko dugu, e, joiten bali beste, beste herri batetan, edo hori untxala. Baina gero, le, egunero gauzen dako. Horiek, horiek uh, eh, eh, pizu hainiz badute. Eta horiek beste zerbait atseman behar dugu. Eta egin behar dugu. Elgarrekin ezartzen baditugu lanak eta etxe bizitza. Mm. Eta lana etxetik horbil, ala, lana... Ha. Bai. Baina eh, polo ekonomikoak ez du egan nahi leku guzietan, beti ipar eskalegi hartzen malima da, ber polo ekonomikoak da aldea, aldea egin behk polo ekonomikoa leku guzietan. Ba, ez dakit egiten albani bat badugu, gero e, jadanik e, eh, entzatzen aldugu, e, eh, batzuk egiten alditugu, gehiago, ba, diren gehiago egun, eta nik ikusten dut kanbon bizi naiz, eta kanbon niretako nere, ukaiten aldugu bat. Uztaritze berba zailagoa da, zen eta biziki urbil da. Baina biziki urbil, zailagoa da, kanbo ez da hain beste ere. Manen, uh, bai, entxeatu behar da, eta euh, polo, polo, polo ekonomiko txipi batzuk izanen dira, eh? izanen dira. Manen, dena etxe maiten bali maduzu, zure irrian, zerbitzu guziak etxe maiten albali maduzu, uh, nik ikusten dut kanbon kasik dena badugu. Baina, hain ez aldiz ikusten ditut jendeek joiten dira baionara zerbait erosteko. Eta kanbon ere, hemen deia hemen da kanbon. Zertarako baiona la joan egin gira. Zertarako. Zer eta usatua gira. Usatua ez da, ez, ez dugu ezer gehiago atxe maiten baionan. Be, produktuak berdinak dira. Berdinak dira. Be, presioak batzutan pixka bat kambiatzen dira. Man, ez, ez beste. Man, pas, denbora pasatzen duz, duzun denbora baionan joiteko. Eta, eta ez han zeruan presioa, presioarekin eta dena joiten zira baionara. Ez, ez, ez da obekiago. Eh ez duzu um, bizia hobetzen eta gero hemen kanboko jendeek gehiago hemen erosten badit badituzte edo a, egiten bali badituzte haien aktibetateak eben aktibetateak obetuko dira ere eta preseioak eh, obetuko dira ere eta gero ukanen dugu hemen kanbon eh, gauz berdinak Erritarrak, inguramena, etxe bizitzak eta ekonomia nola uztartu gai hori johatzen ari gira Iñaki Noblia kanboak arkitektuarekin. Etxe bizitza, aipatzeko, e, badakigu, eipar eskola egian, eh, badela etxe bizitzaren arrazoa, presioaren aletik, mintzo naiz. Aipatu dugun punduarekin, badu loturarik zure ustez, zenta hainitzek bidea egiten dute, Baionatik urbilago uh, eh, duiten malimazira, karioago da lurra. Zuk eh, polo ekonomikoak sortuz, uste duzu, konponduko dela etxe bizitzaren arazoa? Ez dut uste presioak abalduko direla, baina baina eh, ekilibro berri bat berba ukaiten aldugu uh, polo ekonomiko berri horiek sortzen bat dira. egun, bai, biztanda, e, kostaldearen urbilago gari mazira, presioak haundiagoak uh, dira. Eta e, egun uh, zaila da zerbait erostea uh, e, bai honan, de, denak joaiten dira barnera. Eta gero kaiten dutugu uh, e, ez gira pasatzen ahal uh, bai honara sartzeko edo ezartzen dugu ordu bat. Ezo bera da. Noren falta, noren da, zure ustez, uh, no, nolaz bilakatu da hain gariago, hain garesti? Ma, falta ez dut, ez, ez dut ez dut e, norbaiten gainean falta uh, botatu nahi. Ez da, ez, ez da hola, ez da hola nire ustez, uh, falta, gure organizazioa hola da, eta denek bai honan lana egiten dugu, hainitz ez denek, hainitz lana bai honan egiten dugu, eta hainitz barnean bizitzen gira, eta gero denek bai honan adueten gira, du, pff, be, Hainitz gira, bai bizi, nahi zen eta hor ge, gauz gehiago pasatzen dira. Hortarako presioak igotzen dira. Ma ba ez da norbaitek ez du, ez dakit, eh, nork, nork noren gatik hori da. Denen gatik da, denen gatik da, eta be hola egiten dugu eta hola untsa pasatzen da. Horein bakarrik eh, beste modu bat txekatu behar dugu eta gero berba presioak eh, hobetuko dira edo bizi bizi modua bizi modua presioak ez dakit baina bizi modua hobetuko dira, hobetuko da Bizi tegien gaia kondutan hartuz, horre modelo, modelo bat da, pixka bat jendetan etxe bat, baratze batekin, salbu irian bizi direnak apartamenduekin, baina hor baduzu iritzi bat, molle bat hori buruz. Zer, ah, zer bultzatu, zer nola ikusi, eh, zenta hiri batzuk nahi dute gehiago handitu egiteko lotizamendu batzu, jakinez eh, erdian badirela bizitegi hutsak, eh, hor ere, hortan ere nola kanbiarazi espirituak. Ba, nire ustez, utzi behar ditugu toki batzuk naturaldako. Horren gainean, gero uh, toki gutxiago ukanen ditugu uh, etxe bizitzen dako. Orduan, uh, bizi beharko gira uh, gehiago elgarrekin. Piska bat berba ez, ez beste aldearen bezala, baina hortan uh, begiratuz. Lehen auzoa urbil? Bai, biziki urbil, bai, onduan. Ah, eta lehen auzoa rekin, ere, rekin, mm -hmm. ez, ez bakarrik urbil orain zerbait sortzen bali madugu beti lotizamanduak egiten ditugu. Edo bestenaz, eh, ez bali mada lotizamanduak du bat, Uh, izanen da etxe batzuk barriatuko ditugu eta gero imeble bat uh, egiteko. Hemen bakarriko da, ez dugu sekulan pentsatzen etxe bizitza imeble batetan diadanik. U ezainit, ez oro barnean, batzutan, batzutan, ba, ikusten dugu, baina ez, ezain beste. Ikusten bali bat dugu, begiratzen bali bat dugu, beste hiri batzuk, hainua bezala, uh, ikusten aldugu, egin dutela, etxe bizitzak biziki ondoan dira, eta bada hiri bat, eta elgarrekin, elgarrekin dira, eta ez dute hainitz toki hartzen, jende hainitzen dako. Hainoko uh, uh, uh, da. Erritarrak etxe bizitza, ingurumena eta ekonomia nola uztartu. Elkarlanaren baitan, Euskal Eda Bideok lojalde antolaketaren kojopiloa aztertu dugu. Gai hori johatzen ari gira, Iñaki Nobliak kanboak arkitektuarekin. Norek manatu behar du, ekonomiak ala ingurumenak, zentak klimaren arazoa ere hor da, Hor da, pataska, bidez, eh, gobernuak ez bakari frantzian, me hartzen irelaik pataska da, pixka bat eh, orain, eh? Diak auriak, hor ato auriak eh, dira, ez transizio ekologikoa or, emaiten da parean, eta bon, jendek behar da ez dute ikusi nahi, eta bere alakoa hor dela dirua, eta... Mm. Eh, ze, ingurumenak manatzen du edo ekonomiak, edo biek. Nere ustez, orain gauzak ikus begi berri batekin begiratu behar dira. Orain arte, beti ekonomikoarekin uh, uh, gauzak eh, sortu dira. Baina hor, baditugu, badugu presio berri bat ateratzen da klimarekin eta ingurumenarekin ere, klima zerbait da, baina badira ere gauza larriak etortzen ari diren, biodibertsitatearekin, uh, eko ekosistemoak pixka bat hainitz mugitu ditugu, eta... Ura ez da, ez da beti bai, batzutan bat ditugu uru batzuk ez direna uh, biziki onak. Nere ustez orain gauzak kanbiatu behar ditugu hemendik eta gero ekonomia uh, segituko du eta eh, gauz berri hainz batzuk ukanen ditugu ekonomiaren dako eta biziki untsa pasatzen alda. Hori ez da utopia, hori eh, pentsatzen duzu posible dela. <laughs> hori erraiten bali maduzu, erran eh, nahi du, eh, erran dutena ez dela, eh, pixka, sobera, horro nahi zela. Ez, nire ustez, ez da, ez da utopia zenen eta egin behar dugu. Gero ikusten dugu, ez bali madugu egiten, be, pagatugu dugu, orduan uh, egiten dugu nahi dugun bezala, be, nire ustez egin behar dugu. Et... Ulertzen bali ba zaitut, ingurumenak manatzen du, Naiz eta gobernuak ez duten onartu nahi, ala ere ingurumenak du manatzen. Ba, ingurumenak manatuko du, manatu behar du, eta gero jendeak ere. Zer eta biak lotuak dira. Ingurumenean eh, zerbait gaizki pasatzen mali bada, jendeak uh, eh, sufratuko dute. Orduan, eh, biekin uh, zerbait egin behar dugu. Nire ustez, uh, hola, komposatzen dugu, ikuspegi berri bat. Eta beste nun bai Hor eh, da, eh, lana kostaldian egin dugu, eh, bizitegiak barnekaldian, labur biltzen dute, piskat. Mm. Ikuspegi berria, hartzen mali madugu, egin duzu, eh, behar dela, oraiko modeloak hautsi, behar bada, ideiak maiteko, ekonomiak berri mm. sortzeko, eta ingurumenak manatzen baitu, derri gorez, bortxatuak izanen gira, eta bortxatuak, behar bada ez da hitza, baina... Hor, zerbait hautatzen aldugu, orain txe eta eta badugu eh, presioa eh, aski azkara da orain egiteko. Ta, eh, badira internetean ikusten ditugu hain beste gauzak klimaren gainean edo ingurumen menaren gainean. Ordan nola orain nola pentsantzena dugu zerbaiteri hori hartu gabe. jendeak bai, baina autetxiek ere badute zerbait egiteko gobernuak aipatu ditugu. Hor uh, mundu mailan ere, kopo goita laua, hastekotan uh, da. Iduri du kopak pasatzen direla eta gero zinez uh, uh, minimoa gutiengoa segurtatzen dela. Bai, kopak pasatzen dira eta gero ez da ezer ateratzen. Ezer, bat ere ezer. Ezer, ez ez da ezer gauzak, ateratzenen gauzak, ez dut guk hemen ez dugu ezer ikusten eta errandu duten bezala peluak bizi moduaren bukaera bat da e, peluak eta peluak ez dute kambiatu duela zonbat bat urte horrein ez dira sekulan kambiatu bakarrik eh, gauz batzuk pixiki pixka bat, pixka bat, ez gauza egiten alditugu baina nautatu behar da, eta ez, eh, ba, ez dakit, behar ba ez dugu hainbeste denboratik ere gauzak egiteko. Horiz, arkitektua zira, bez, PLU, eh, erigintza plan horiekin ari zira lanean, haute txiekin ari zira lanean, Kusten duzu eh, PLU horiek erraiten duzu ez direla aldatzen, eh, nola zure lanean uh, zerbait ekartzen alduzu zuk mintzatzen zira haute txiekin, jendeekin, zuretako frustra da hori? nire lanean ez, nire lanean ez du ezer, eh, ezer egiten, nik norbait galdetzen hau etxe bat egitea edo egiten dut etxea eta gero aurrodiak hartzen ditut eta horrekin gauza bat egiten dut. Baina, ez da aurrodiekin zabalagoa da. Kusi behar da, hautatzen dugularik lur parte batetan, ez hartzen baldin bat etxe bizitzi batzuk, edo artisanal eh, gune bat, edo gauzak nahazten baldin bat edo ez, Hortan, eh, kanbiatzea egiten du. Ez da, ni gero berdin eginen da, niretako berdin izanen da. Erritarrak etxe bizitza, ingurumena eta ekonomia nola ustartu. Elkarlanaren baitan, Euskal Edabideok lojalde antolaketaren kojopiloa aztertu dugu. Gai hori jorratzen ari gira, Iñaki nobliak kanboak arkitektuarekin. Eh, hor uh, diokoan dena, be, mementoan eh, Euskal Elkargoan, mm, zuek ari ziste arkitektuak eh, usu horrekin, irigintza plana, PLU, PLU delakoak, izanen da PLUI, hor haute dute erabakitzen, haute txiek dute uh, erritarrek dituzte dituzte dute haute dute erabakitzen, behar bada, falta da uh, lutura bat zuek ilan, arkitektuek ilan, eta olako ikuspegiak eta ideiak geroari buruz izaiteko bai, egia da, ez, ez girela hainbeste... Uh, dugu hainbeste parte hartzen horren uh, gainean, eta, be, ba, eta baina gure eskolan hainitz ikasi dugu horren gainean, eta beti, beti begiratzen ari gira, zen eta gure lana da ikustea nola jendeek bizitzen ari diren, errian edo etxean, eta gero gauzak hobetzeko, doan, egia da e, gauzainiz badit, izagutzen ditugula, eta e, berba e, gehiago begiratu beharko dugu, gehiago parte hartu beharko dugu. Um, horren uh, gainan, ez da, ez dakit, ez da, ez da biziki erretxa ere. Haute txekin? Bai, haute txekin, haute txekin, eta gero, ba, denbora hainitz hartzen du, eta Alta geroan, erran duzu, ez da ingurumenak naturak manatuko du. Nola uartaraz jende horiek, behar bada zonbitzu uartzen dira autetxietan, eh? Baina eh, hor, ez dakitzen bat eh, autetxi berri dira eh, Euskal Elkargoan erabakitzeko erran duzu, bakotsak ikusten du zer duen, zer galdezaken astapen batean, joko horrekin ispirituak nola kambiarazi. Hortarako berbal klimatua posatuko jendeak pusetuko ditu. Hmm. Ez dakit. Main... Ma, Maleruzki hor... Uh... Bai, bai. Horte eta behar ba, bakarrik hola kambia egiazko bat egiten alko dugu. Nahi nuke beste, beste modu batetan hori egin, baina ez dakit. Eh, ez dakit. Eh, eh, jakinen behal bat... Ba-, ez dakit hori egin ahal badin badute edo ez. Zaila da, zaila da. Kambia, bat egitea zaila da. Eta ez gira bakarrik. Haute ez dira bakarrik, bat eh, eh, ba, dira jende hainiz haien gibelean. Orduan, uh, eh, kambiatziak haien dako biziki zaila da. Mm. zerbait egiten bali badute, jende endako gauzak egin behar dituzte. Baina jende, jendeetan, jendeen barnean badira dira, uh, kolore guziak. Hmm. Eta ez, dituzte... Eh, denendako gauzak egiten ahal, eta hor mugitu bat egin behar emalima dute, biziki zaila da. Hmm. Hortarako mm eh, erraiten dut, behar ba, bakarrik eginen dute eh, pusatuak izanen dilelarik. Labro biltzeko, ala bain ustez, itzulia egin dugu, beste uh, ahlo batzu, eh, kortasun bat dela, ezin da bere uh, zurekin, uh, suratxaldia horretan, nikatxikitzen duten inakin oblia, Zaila da, berestia, aipatzia eh, PLU, eh, adibidez, lotu gabe uh, jenden biziari, ingurumenari, zuretzat ere gauzak ezin beresiak dira? Bai, ez, ez ditugu, ez dugu gauza bakar bat ikusten ahal. Dena, dena elgarrekin begiratu behar da. Ingurumena, ekonomikoa eta, eta jendeen bizitza ikusi behar da, dena begiratu behar da. Ez dugu gauzak bakarka ikusi behar. Mhm arkitektuen artian ere, bada, pixka bat, uh, sola saldi bat, profesionalen artian hori begira? Bai, begiratzen dugu, be, batutan mintzatzen ari gira, hortan, ere elgarrekin, baina... Uh, ba, ari gira, ari gira, baina ez da, ez da erretxa toki hartzea, baina ari gira, bai, bai ditut, eh, beste, konfrer batzuk, ari dira aiek ere, Eskertuko zaitu guen, jakin oblia, zure iritzia emanik, Eh, gai zabala, eh, ez da egisa gai hortaz mintzatzia, eta be, esker. Be, bai, esker zuri.